bir sabah uyandığımda Ciao bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao elleri bağlanmış buldum yurdumu her yanı işgal altında elleri bağlanmış buldum yurdumu her yanı işgal altında sen ey partizan beni de götür Ciao bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao beni de götür Davarınıza dayanamam tutsaklığa Beni de götür davarınıza dayanamam tutsaklığa Eğer ölürsem ben partizanca Çav bella çav bella çav bella çav çav çav Sen gömmelisin ellerinle beni Ellerinle toprağıma Sen gömmelisin ellerinle beni Ellerinle toprağıma Güneş doğacak açacak çiçek Çabella çabella çabella çav çav çav gelip geçenler Diyecek merhaba merhaba ey güzel çiçek Gelip geçenler diyecek merhaba merhaba ey güzel çiçek Gelip geçenler diyecek merhaba merhaba ey güzel çiçek